بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فالمبني للفاعل منه ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف Evet. Allah'ın izniyle İzzi kitabından 11. dersimizi okuyoruz. Geçen dersimizde neyi okuduk? Fi'le mudara. Fiil-i mudara nedir? Ne içindir? Manası nedir? Mudaraat harfleri nelerdir? Bu harfler hangi sigalar için kullanılıyor? Onları okuduk. Bugünkü dersimizde ise el mebniyyü lil fa'il yani mudara sigasının binayı malumunu okuyacağız. Yani mudara sigasının binayı malumu nasıldır? Mudara sigasının Binay malumu nasıldır, nasıl yapılıyor onu bugün okuyoruz. Diyor ki fel mebniyu lil faili fel mebniyu bina edilmiş olan lil faili, fail için yani binay malum minhu ondan yani mudara'ten mudara'ten binay malum ma öyle bir şekildedir ki kana harful mudara'ati harfi mudara'attır. Nedir? kana harful mudara'ati minhu. O mudara'ın harfi mudara'ı, mudara'at harfi minhu yani o mudara'ın meftuhan fethalıdır. Mesela yensuru. Dikkat ediyoruz. Mudara'at harfi nedir? Ye. Harekesi nedir? Fetha. Üstünlü yani. Yensuru. Demek ki fi'le mudara'ın binayı ma'lum veya binayı fail olmasının Alameti nedir? Mudaraat harfinin fethali yani üstünlü olması. Evet mudaraat harfi fethali. Mesela yansuru, tensuru, ensuru, nensuru bakın hepsinde mudaraat harfi fethali. Veya mesela yestahricu, <coughs> yestahricu, testahricu, estahricu, nestahricu dört mudaraat harfini de kullanıyoruz fiili mudarata binay malum olduğu zaman mudaraat harfi fethalı. İlla şu hariç illa ma o mudara ki o bab ki o bablar ki illa ancak hariç illa yani istisna ediyor. Şu istisna. Ma o bablar ki kane madihi mazisi idi neydi? Kane madihi ala erbaati ahrufin mazi sigası dört harf üzere olanlar hariç. O bablar, o sigalar hariç. Evet. Fi'li mudara'en binayı malum olması mudaraat harfinin fethali olması iledir. Ama mazisi dört harf üzere olan bablar hariç. Onlar hangileridir? Biraz düşünsek hemen çıkarırız. Biri rubai mücerred. Çünkü rubai mücerred mazisi kaç harftir? Dört harf. Dehrece mesela ismi üzerinde rubai dörtlü mücerred yani yalın ha mücerred olunca mazisi dört harf <coughs> sülasilerde ise bir harf artırılarak yapılan sülasi mezidü fiiller de yine mazileri kaç harf? Dört harf üzere. Çünkü sülasinin yani üçlünün üzerine bir harf artırılarak elde edilmişler. Bunlar da kaç baptı? Binayı hatırlayın. Hatta izi hatırlayın. Geçen derslerimizde okuduk bir harf artırılarak sülasinin üzerine bir harf artırılarak elde edilen kaç bab var? Üç bab. Ekreme yukrimu ikramen babı. Ferraha yuferrihu tefrihan. Katele yukatilu mukataleten ve kitalen ve kitalen. Bu üç bab. Ha. Demek ki üç tane sülasi mezidu fihi, bir tane de rubai mücerred. Bunlar fi'le mudare binay malum olduğu zaman da bunların mudaraat harfleri fethalı değil. Bunlar istisnadılar. Bunlar hariç Rubai mücerretle işte bir harf artırılarak elde edilen üç tane sülasi mezdufi. Yani bu dört bab hariç çünkü bunların mazisi dört harf üzere. Bu dört bab hariç diğer bütün mudara sigaları binay malum olduğu zaman mudaraat harfi fethalı. İlla diyor şunlar müstesna ma kana madi ala erbaati yahrufin Peki ne oluyor onların mudaraat harfi diyor fe inne muhakkak. Fe inne muhakkak harfel mudaraati mudaraat harfi mudaralık harfi minhu onlardan yani bu ki dört harf üzeredir. Minhu yani ondan. Yani o ki dört harf üzerinedir. Minhu mazisi dört harf üzere olan. Minhu hu or, buradaki hu yani o. O mazisi dört harf üzere olan fiil. Mazisi dört harf olan fiil yakunu madmumen onun mudaraat harfi yakunu olur madmumen dammeli olur velev ki binay malum da olsa ebeden daima yani ister binay malum olsun ister binay meçhul olsun zaten hatırlarsanız ekremenin mudara'a neydi yukrimu binay malum da öyle yukrimu dikkat ekreme yukrimu <coughs> ferrahanın mudara'a neydi ferraha yuferrihu Dikkat edin. Yuferrihu, tuferrihu, uferrihu, nuferrihu. Hepsinde mudaraat harfi dammeli. Katele yukatilu. Bakın yu ye dammeli. Yukatilu. Tukatilu, ukatilu, nukatilu. Veya dahrece yudahricu. Rubai mücerredin de mudaraı, harfi mudaraat dammeli. Bunların mülhakları da zaten bunların hükmündedir. Yani rubaiye mülhak. Mesela beytaradır, herveledir bunlar falan onlar da Havkale'dir bunlar da havkale yuhavkilu beytere yubeytiru. Mulhak da zaten onun gibidir zaten. Ha yani kaide nedir? Kural nedir? Kural şudur. Fi'le mudare binay malum olduğu zaman mudaraat harfi yani eteyne bildiğimiz o hemze t'ye nun yani bu dört tane mudaraat harfi fethali oluyor. Evet. Demek ki bu dört tanesi yani bu mudaraat harfleri fiile mudare bu e, bina malum olduğu zaman bu mudaraat harfleri fethalıdır ama dört babta hariç. Dört bab hariç. O dört bab nedir? Mazisi dört harf üzere olan. ister rubaiye mücerred olsun isterse üç tane sülasi mezdufihi bab var ekreme yukrimu babı ferraha yuferrihu katile yukatilu. Onlar da fiile mudare binay malum da olsa mudaraat harfi dammelidir. Fe inne harfel mudaraati minhu yekunu madmumen ebeda. Daima mudaraat harfi dammelidir. Nahvu örnek yudahricu. Dahrece mazisi dört harf üzere olduğu için mazisi dört harf üzere olduğu için mudaraate binay malum da olsa harfe mudaraat nedir? Dammeli. Yu dahricu. Bakın ye otire yu. <clears throat> ve yukrimu ekreme yukrimu mazisi dört harf ekreme ve yuferrihu ferraha yuferrihu ve yukatilu. Bunlar e, mudaraat harfi dammeli oluyor. Peki binay malum olmasının alameti nedir öyleyse? Biz diyoruz ki bir fiile mudaraen binay malum olmasının alameti mudaraat harfinin mudaraat harfinin ne olmasıdır? fethali olmasıdır. E bunlarda dammeli. Peki bunların binay malum olduğunun alameti nedir? Diyor. Ve alametu binai hazihil erba'ati lil faili. Ve alametu alameti. Neyin alameti? Bina. Bina edildiğinin alameti. Hazihil erba'ati. Bu dördünün. Bu dört babın lil faili fail için bina edildiğinin alameti yani binay malum olduğunun alameti lil fail yani fail için bina edildiğinin alameti nedir? alameti nedir? Kavnul harfillezi kablel ahiri kavnu olması. El harfillezi o harf ki ellezi yani o ki o harf ki kablel ahiri sondan önce. Ahir son kable önce. Kablel ahiri sondan bir önceki harfin ne olması? Meksuren ebeden. Daima kesreli olması. Yani sondan önceki harfin esreli olması bunların binayı malum olduğunu gösteriyor. Mesela yudahricu. Bakın Yudahricu. Sondan önceki harf R. Ri kesreli olduğu için yudahricu binay malum. Ama binay meçhul olduğunda yudahrece. Onu okuyacağız göreceksiniz. Sondan önceki harf fethali oluyor. Yukrimu mesela. Bakın sondan önceki harf R kesreli. Yukremu olsaydı fethali olsaydı binay meçhul olurdu. Yuferrihu bakın sondan önceki yine R kesreli. Yukatilu sondan önceki T. Sondan önceki te ve ta'nın harekesi nedir? Yine kesre. Yukatilu. Eğer meçhul olsaydı yukatelu olurdu. Yani o ta fethalı olurdu. Demek ki bu dört babın binayı malum olmasının alameti sondan önceki harfin esreli olması. Kesre e, harekesini almış olması. Eğer fethali olursa binayı meçhul olur. Demek ki ve alametu binai hazihil erbaati lil faili bu dördünün fail için bina edildiğinin alameti kavnul harfillezi o harf ki kablel ahiri sondan öncedir. Kavnu onun olması meksuren esreli olması ebeden. Daima ekseri, eks, esreli olması bunun binayı malum olduğunu gösterir. Misaluhu şimdi binayı malumun misallerini veriyor. Misaluhu yani fiile mudaraen binayı malumun misali yef'uludur mesela. Üç harfli olunca yef'ulu bakın mudaraat harfi fethalı. Yef'ulu yansuru yansurani yansurune çekimini emsilede öğrendik değil mi? Yansuru, yansuran, hani yansurune, tansuru, tansuran, hani yansurune, tansuru, tansurani, tansurune, tansurine, hani en tansurine, en ensurun. Evet. İlah yani ilal ahir. Sonuna kadar. Biz zaten çekiyoruz onu. Ve kıs ala haza. Ve kıs kıyaset Ve kıs kıyaset ala haza. Buna, bunun üzerine kıyaset Yadribu. Bu da aynı. Binay malum. Binay malum olmasının alameti nedir? Mudarat harfinin fethali olması. Ve ya'lemu hakeza ve yudahricu. Burada ise mudaraat harfi fethali değil ama sondan önceki harf esreli olduğu için binay malum. Ve yukrimu ve yuferrihu ve yukatilu. Bunlar da mudaraat harfi dammeli ama sondan önceki esreli. Ve yetekesseru. Bunlar da zaten mudaraat harfi fethalı. Yetekesseru ve yetebaadu ve yenkati'u ve yectemi'u ve yahmerru ve yahmarru ve yestahricu ve ya'şevşibu ve yek'ansisu ve yeclevvizu ve yeslenqi ve yetedahrecu ve yahrencimu ve yekşa'irru. Hepsinde müdaraat harfi fethali o dört bab hariç. Bunların çekimine gelince tek tek bunları çekmeye çalışın. Kendinizi alıştırmaya çalışın. Mesela yetekesseru, yetekesserani, yetekesserune, tetekesseru, tetekesserani, yetekesserine. Böyle çekin mesela. Yetebaadu, yetebaadani, yetebaadune, tetebaadu, tetebaadani, yetebaadne. Aynen yansuru gibi yani. Hepsinin çekimini dilinizi alıştırmaya çalışın. Önce zor gelse bile zamanla inşallah kolaylaşacak. Ha vel mebniyü lil mef'ule geldik. Binay meçhulüne onu da inşallah yarınki dersimizde okuyacağız. İbareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fel mebniyü lil fa'ili minhu ma kana harful mudara'ati minhu meftuhan illa ma kana madihi ala erba'ati ahrufin. Fe inne harfel mudara'ati minhu yakunu madmumen ebeda. نحو يدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل الأخير مكسورا أبدا مثاله من يفعل ينصر ينصران ينصرون إلخ وقس على هذا يضرب ويعلم ويدحرج ويكرم ويفرح ويقاتل ويتكسر ويتباعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويستخرج ويعشوشب ويقعنسس ويجلوز ويسلنقي ويتدحرج ويحرنجم ويقشعر